บุ๊กทูหกสิบเจ็ดสัรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง prisvojne zamenice 2แว่นตา n a o č a l ล เขาลืมแว่นตาของเขา On je zaboravio svoje naočale. เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Ma gde su mu naočale? นาฬิกา Sat. นาฬิกาของเขาเสีย Njegov sat je ป o k v a r e นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้องซาตวิซีนาซีดูหนังสือเดินทางปาสชเขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย On je izgubio svoj pasoš แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน gde je ostavio svoj pasoš. พวกเขา ของพวกเขา oni njihovo เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Deca ne mogu naći svoje roditelje. แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว ali eto dolaze njihovi roditelji. Kun, kong kun. Vi, vaše. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมิลเลอร์ Kakvo je bilo vaše putovanje, gospodine Miller? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Gde je vaša žena, gospodine Miller? คุณของคุณ vi vaše การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ kakvo je bilo vaše putovanje gospođo Schmidt สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธ Gde je vaš muž, gospođo Schmidt?